і знову штовхнув раба. А ти справді приведеш нас до своєї домівки? А ти привів би? просичав той у відповідь. Та я відітну тобі язика за такі слова. Погроза не поділа на моня, бо витягнув ходу шию, майже впритул наблизив обличчя до варяга. А я жити хочу, жити навіть з кутим і помститись. Примружився позмовницьки, ще ніби співчуття промайнуло в очах. А ти, ти хіба не тому забивсь так далеко? Колись за такі слова Ольг нагримав Бенемоня, вважаючи принизливим для себе, щоб раба, упослідженого і скаліченого бентежили таких почуття, як гордовитого варяга. Десь на денці душі і цього разу ворухнулася зневага, але упокорив гнів, не дав вибухнути, притлумив думкою. А чому б і справді не скористатися із мстивості цього раба? Чи не краще пустити його по сліду Скольда, наче мисливського пса? Нехай винюхує, кусає за п'ятки, а я з'явлюсь несподівано і зітру його на порохняву, тому теж примружусь, сховав хитрування під наступленими бровами. Ти йдеш додому, а ми у невідому землю. Моя дружина прокладає собі путь мечами, а ти хитрістю. Бачу, не обійтись нам одне без одного. Не вполюємо нарізно таку хижу здобич. Зв'язань міцна. Мунь лише гмикнув. Не знаю, хто до кого припнутий, поки що я ось до неї. І кивнув на щогло. Далеко не подамсь, не встигну за тобою, ярле. Якщо не маєш до мене довір'я, то нічого й в спільники брати. Якийсь час Варязький ватах пильно, пильно в нього вдивлявся. Кострубатий ніс ще більше випнувся, хижу затремтіли ніздрі, але Монь не відвів погляду. Тоді Ольг неквапом натягнув бойові рукавиці нахилився, міцно вхопив за ланцюг, смикнув і легко розірвав. І так, ніби нічого не сталося, спокійно звелів. Покличте коваля, нехай зіб'є ланцюга з цього руса. З радощів мов ну, не знав, як поводитись, лише розгублено посміхався, і вдячно зазирав у вічі ярлові, а потім заговорив мовою свого племені. Ти добре вчинив добре вчинив, бо прикутий раб діяв би спринути зі страху. Тепер я служитиму тобі, князю Ольг, вірою і правдою. Віднині можеш звіритись на мене в усьому. Варязький ярл важко і повільно добираючи слова, відповів Моню його ж мовою. Чому ти називав мене так дивно? Що це за ім'я Олег? У ньому сховане й моє? Так, мої родичі вимовляють твоє ім'я. Олег. Олег. Кілька разів повторив горяг. Ну що ж, воно мені до вподоби. Можеш мене так кликати. Тільки на двох човнах пливли тепер варяги. Одного довелось залишити в Драговинні, коли перетягали їх туди, де починалась велика річка Дніпро. На берегах її мешкало плем'я Моня. Десь там був Киянград, куди втік Скольд. При згадці про нього Ольг ставав похмурим дратівливим просійкував до воїнів, наказував, аби поспішали. Дехто з вояків вже ледь ноги переставляв, стоганами і прокльонами всю дорогу, поки волоком тягли човни.